Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Sintonitzes amb el sol. A mi sé si tu, a donar i ets d'aquil·lil, soy la... Radio Trinitat Vella 91.6 FM. La primera emissora local d'Oci Radio Comunitatea 90.6 si se fatema El govern no podrà pagar abans que acabi el 2012 els diners corresponents al concert social del juliol passat, que puja a uns 70 milions d'euros. Així ho ha comunicat avui la directora de l'Institut Català de la Societat Seguretat Social, Carmela Fortuny, a les entitats de l'anomenat tercer sector, que pateixen des de fa més d'un any inestabilitat en els pagaments per les dificultats de tresoreria de les administracions, al marge de les conseqüències nefastes de les retallades. Els problemes de liquiditat van obligar a ajornar el pagament del concert de juliol i el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Claries, actualment en funcions, va afirmar que la voluntat de l'executiu d'Artur Mas era pagar tot o part d'aquest deute de, abans de, que, de final d'any. Finalment, no ha pogut ser, expliquen fons del govern, que relaten que s'esperaven recursos addicionals que no han arribat i que Fortuny ha optat per avisar els afectats. La mesa del tercer sector que agrupa les entitats socials catalanes, ha anunciat per dilluns una compareixença davant dels mitjans de comunicació per denunciar les dificultats econòmiques que viu. Des de que el setembre de 2011 Cleries va anunciar un primer retard en els pagaments, el sector ha viscut un bonament com ah, el sector ha viscut com bonament ha pogut i moltes entitats han vist retallades els seus programes i amenaçada la seva continuïtat quan no han tancat. A més dels 70 milions del concert social que cada mes paga Benestar, hi ha altres activitats socials concertades amb departaments com el de Justícia, Educació o Empresa i Ocupació. En cap moment ha precisat la Generalitat a quan puja el deute total del juliol a les entitats.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 Música I comencem parlant dels veïns que reclamen que la pacificació de la Meridiana sigui una realitat en aquest mandat. 11 associacions de veïns demanen des del 2007 la pacificació del trànsit a la Meridiana. Les entitats reivindiquen que aquest carrer no és una autopista i proposen diverses modificacions per transformar-lo en una via més segura i inconfortable per als veïns. Per l'Associació de Veïns de la Sagrera, la pacificació de la Meridiana és una prioritat. Tant és així que l'entitat ha inclòs aquesta demanda al capdavant de les propostes presentades al Pla d'Actuació del Districte. Segons els veïns, cal transformar aquesta artèria d'entrada i de sortida de la ciutat en un carrer menys sorollós i per on els cotxes circulin a velocitat moderada. Des de mitjans d'abril, radars mòbils com aquest vigilen el trànsit a l'Avinguda Meridiana. En les darreres setmanes, a la ciutat, un 2% dels vehicles controlats circulaven a més velocitat de la permesa segons la Guàrdia Urbana. L'Associació de Veïns de la Sagrera aplaudeix la mesura, però creu que no n'hi ha prou per evitar que els cotxes corrin massa. Fins i tot, alguns conductors confessen que la morfologia de la Meridiana afavoreix córrer més del compte. La pacificació de la meridiana també permetrà minimitzar-hi l'accés de soroll. Segons els veïns, habitualment s'hi registren valors superiors als 80 decibels durant el dia, per sobre dels 70, que marca com a límit l'ordenança municipal. Els veïns també creuen que convindria traslladar el carril bici a l'espai que ocupen ara les mitgeres. L'Ajuntament té previst realitzar algunes actuacions de petita envergadura a la Meridiana en els propers anys, tot i que de moment no ha concretat res més. El consistori creu imprescindible compatibilitzar-hi les necessitats dels conductors i els vianants. I ara parlem, eh, no ens movem de la Sagrera, ens en, anem cap a les obres de l'Able perquè ha mort un treballador a les obres de l'AVE a la Sagrera. El xoc accidental de dues màquines que treballaven a l'interior del túnel de la nova línia ferroviària d'alta velocitat ha causat la mort a un treballador que ha estat atropellat. Un altre treballador ha tret el cos de la víctima d'entre les dues màquines, però l'ambulància que hi ha acudit doncs, no ha pogut fer res per reanimar l'home que tenia 46 anys i que ja era mort en arribar l'ambulància. Els Mossos d'Esquadra estan recopilant tota la informació per esclarir els fets i posar-los en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Ocupació i Empresa, atès que es tracta d'un accident laboral. En total, hi han intervingut tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, bombers, de bombers de Barcelona i una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques. I ara tornem a parlar de la Fundació Trini Jove d'aquesta casa i hem de dir que s'acosta la sisena mostra artística La màgia d'un somriure de la Fundació Trini Jove. Aquest dijous, dia 20 de desembre, de 12 a 2 del migdia, ha costat a la sisena mostra artística La màgia d'un somriure. Enguany la mostra realitzarà al Centre de Formació de Trini Jove al carrer Pare Pere del Pulgar, número 17. Entre les diferents activitats hi podràs trobar or, arts plàstiques, audiovisuals, radioteatre i creació tèxtil projecte finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. L'aforament és limitat. Us preguem que confirmeu l'assistència enviant un correu a centroartesocial.trinijova.org o telefonant a Lluís Arquero als telèfons 93 274 3387 o si no al 669 018 650. Però continuem parlant de la Trinitat Vella i ara parlem del Banc del Temps de la Trinitat Vella que publica Menja't al món, sabors multiculturals del barri. El Banc del, te del Temps Trinitat Vella en col·laboració amb l'Associació de Comerciants ha publicat un llibre, Menja't al món, sabors multiculturals del barri, recopilació de 35 receptes elaborades en el taller de cuina, on persones de diferent procedència cultural es van poder expressar en un llenguatge comú. L'horari d'atenció és els dimarts i els dijous de 4 de la tarda a 6 del, del vespre al centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada, número 36 en 38. També podeu adreçar-vos al mail banc del temps Trinitat Vella, tot junt, arroba gmail.com. El banc del temps és un banc que funciona sense diners. Les seves usuàries i usuaris no els necessiten, ja que es tracta d'un intercanvi de temps i ofereixen generosament els seus coneixements, les seves habilitats i el seu suport personal demanant a canvi el mateix. En aquest intercanvi tothom hi guanya. Doncs és un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona per la cohesió social i pel desenvolupament comunitari, un projecte per fer barri. I ara parlem de la renda familiar de Sant Andreu, que no arriba a la mitjana. Malauradament, entre el barri de les Tres Torres, a Sarrià Sant Gervasi i Camp Peguera, a nou barris hi ha només 8 quilòmetres. Però pel que fa a la renda mitjana familiar dista molt d'una zona de l'altra de la ciutat. Mentre Sarrià Sant Gervasi podríem dir que és el districte més ric de la ciutat, Camp Peguera obté el trist Guardó com a barri més pobre suposant una família mitjana de la ciutat subsistís amb un total de 100 euros mensuals, a Sant Andreu ho faríem 66 euros, és a dir, poc més de la meitat de la mitjana dins el mateix districte, però hi conviuen diferents realitats si tenim en compte la mitjana de renda de cada barri. En aquest sentit, Baró de Viver és el barri amb la mitjana de la renda familiar més baixa, 39 sobre 100, seguit del Bon Pastor, amb 52. La Trinitat Vella té una mitjana familiar de 58, Congrés Indians amb 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i finalment el barri de Navas amb una renda familiar de 81 sobre 100, la zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. Doncs ara sí, ara obrim plana cultural, parlem encara de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar al segle XX. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX a través del programa de festes. Doncs és una mostra de programes originals de la Festa Major de Sant Andreu de Paloma, pertanyents al fons de Teresa Martínez, Joan Antònia Audet i del propi Centre d'Estudis d'Ignasi Iglesias, el més antic amb data de 1901. Organitza Centre d'Estudis Ignasi Iglesias.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el Banc del Temps de la Trinitat Vella ha publicat Menja't al món, sabors multiculturals del barri, un llibre doncs, que ara tot just presenten i per tant doncs, ens agradaria parlar amb Fàtima Arzon, que és una de les responsables de del Banc del Temps de la Trinitat Vella. Oye, buenos días. Buenos días. Pues nos gustaría que nos explicaras uh, qué, es, qué, es, el Banc del Temps de la Trinitat Bella. Eh, el Banco del Tiempo de Trinitat Bella es una iniciativa que, que, surgió desde la Mesa de Convivencia y como indica su nombre es un banco de tiempo. No, al lugar de dinero pues hay tiempo. Es, okay. Son horas que tú das y puedes decidir cuando necesitas. Se intercambian servicios, habilidades, em, conocimientos eh, y la hora es, no, no, no importa lo que das ni lo que recibes. O sea, que tú si das una hora de, inglés, por ejemplo, recibes una hora de, por ejemplo, pues es lo mismo, es una hora. Y tienes una una Em, ¿cómo se llama eso? Eh, intercambio. Eso, es un intercambio entre personas y no es eh, em, si tú a la misma persona, es como una cadena. Entonces es una como una eh, tú le das una persona pero no, puedes no recibir de la misma persona, de otra. Y además también se hacen talleres y los talleres también lo hacen usuarios del banco del tipo como eso, el taller de cocina, o taller de manualidades, o talleres de autoestima, y también hacemos salidas a coste cero. Por ejemplo, salida al Montjuïc o salida con Barcelona. Y es, una, mm, es un banco donde todos, todos todos los usuarios se conocen entre ellos y pueden dar o decidir en el momento que necesitan o que ellos eh, tienen algo para ofrecer. Porque hace no, hace mucho hablábamos contigo de que eras usuaria del Banco del Temps. Sí, sí, sí. Pero ahora hemos de decir que estás delante de un proyecto importante, ¿no? También dentro del Banco del Temps. Mm, empezado como usuaria, ahora soy como una una de las secretarias del Banco del Tiempo de Trinidad está ah. conmigo también una persona eh, que se llama Azul y otra que se llama Dolores. Ah, y nosotras tres, pues las personas que gestionan eh, el del tiempo y eso no está también abierto cualquier usuario que se, se ve capaz y ve tiene tiempo para ofrecer también se ofrece tiempo a la secretaria porque todos somos usuarios al mismo tiempo. Eh, eh, somos usuarios y al mismo tiempo gestionamos el banco del tiempo y esa es la gracia porque todo el mundo puede mm, opinar, todo el mundo puede eh, mm, organizar solamente que sea una persona em, capaz de, de, dar un taller o de organizar una salida y es responsable, claro. Muy bien. También, ah, bueno, acabas de citar que uno de los talleres que lleváis a cabo es el de la cocina, ¿no? Sí, sí, sí, hemos hecho un taller de cocina que le hemos estado dando desde el mes de marzo hasta el mes de junio y el, el, como el Banco del Tiempo de eternidad veía como, como sabemos el barrio es eh, multicultural y hay personas de todo todas las nacionalidades, pues hemos pensado, ¿por qué no?, eh, hacer un taller de, de, cocina y así pues mm, cada uno nos explica la riqueza de, de, la gastronomía de su país y, y más allá, porque pues, puede ser que la cocina es una excusa, pero luego se habla del país, se habla de la política, se habla de, la geografía, de, la economía, entonces pues eh, conocemos el país a través del gusto, a través de la comida. Y ha sido un taller muy, muy, muy bonito porque se, se surgió las 60 personas que han estado en el taller y ahora si nos vemos en la calle pues nos saludamos, ya no es la persona de, de Pakistán o la persona de, de, Marruecos, ya es Fátima, ya es eh, Zaida, ya es eh, no, sé pues Connie, ya es tienen nombre y figura las personas de otras eh, nacionalidades. Y esto también es la, la gracia y la, el objetivo del taller incluso. O sea, que os sentís muy integradas aquí en, el barrio de la Trinidad. La verdad que sí, que eh, me siento que es un, barrio mío y además desde que llegué 98 estuve en Trinidad y sentido acogida y, y, lo tengo en el sangre ya, en mi barrio Trinidad Bella. Pues sí. que la verdad, bueno, no todo el mundo es igual, pero en general los vecinos de Trinidad Bella son ah, acogedores. y claro, si, si tú respetas a, a, los demás, pues los demás seguramente te respetan. Y tenemos que decir una cosa importante, que es que de este taller de cocina ha salido una recopilación de 35 recetas elaboradas en, en, este mismo taller, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, la, la, verdad en el principio pues hemos, eh, hemos eh, hecho el taller y, y al, salir tan bien y tan... Mm, han salido un montón de recetas, pues hemos dicho, ¿por qué no eh, elaborar un, libro que recupera todas las... Eh, recetas eh, eh, que hemos hecho. Entonces, pues junto con la Asociación de Comerciantes de Trinidad Bella, pues hemos eh, editado el libro y también junto con Barcelona Activa hemos recuperado todas las recetas y hemos dicho pues los vecinos que no han tenido la oportunidad de estar en el taller pues por lo menos ven y, y proban hacer algún alguna receta en y ya desde, desde allí pues hemos eh, recibido muchas eh, demandas de repetir el taller. Claro. Igual, igual también nos animáis a hacer una segunda edición del mismo libro, ¿no? Sí, a lo mejor. Y, em, Bueno, no para repetir lo mismo, a lo mejor no, pero en otro formato. Por ejemplo, cocina fácil. Al lugar de cocinar, va a salir pues, cocina fácil eh, también de todos los países, pero cocina fácil para animar a los jóvenes de entrar a la cocina y preparar algo fácil. Y también para nosotras que, que no tenemos tiempo, pues de, por ejemplo, de 12 a 1 o de 1 a 2, pues preparar un plato o dos mm, de manera fácil y económica. Y son 35 recetas. ¿De, dónde, de qué países vienen estas 35 recetas? Sí, eh, son, son recetas de Marruecos, de Pakistán, de, aquí de Cataluña, de Andalucía, de, de, mm, Galicia, de Mallorca, de Colombia, Ecuador. Em, uh -huh. Brasil, diferentes países, ¿eh? y Venezuela, uh -huh. México, uh -huh. y son diferentes uh, recetas y diferentes, claro, personas. ¿Y, a, y ahora qué qué se con el libro? ¿Tenéis pensada alguna actividad de, para presentarlo? Sí, mm, bueno, hemos hablado con la biblioteca y como mm, mm, la bueno, la, la, eh, la, fiesta del Día del Comercio, pues ya hubo la presentación, y hemos repartido de manera gratuita unas, puede ser 100 libros. Y ahora con la biblioteca estamos pensando a hacer algún, em, concurso y luego regalar a los participantes... Eh, también un ejemplar del libro. Ah, muy bien. Pues si queréis contar con la radio, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y pues desde aquí pues animo a los vecinos de Trinidad ella a participar, a venir a apuntar al Banco del Tiempo, que estamos en el centro cívico los martes y los jueves de 4 a 6. De acuerdo. Y, también, tenéis, también tenéis un, correo, un mail. Sí, sí, tenemos eh, el email es eh, bankdaltemps.trinitatbia.com eh, uh y la página web que es eh, online BDT mm, Bella. De acuerdo. Muy bien, pues esperemos que... Facebook también. lo tenéis todo, ¿eh? bueno, <laughs> <laughs> hacemos lo que podemos, ¿eh? No hacer mucho más, pero... trabajáis mucho. Eh, sí, hay, hay, hay mucho trabajo para hacer y cualquier persona siempre está bienvenida y siempre hay cosas para hacer. De acuerdo. Pues esperemos que continúe el éxito de este libro que seguramente pues habéis preparado con, mucho cariño, ¿no? Para, todo, para todos los vecinos. Y tan, y tan. <laughs> Muchas gracias. ¿eh? De acuerdo, pues muchas gracias a, ti también. Adiós. Molt bé, doncs el que acabeu d'escoltar, el Banc del Temps de la Trinitat Vella ha publicat aquest llibre Menja del món, sabors multiculturals del barri, doncs que ja, com en, tal com ens acaba de dir la Fàtima Ardon, pues, ho podeu trobar a la biblioteca d'aquí de la Trinitat Vella José Barbero i d'aquí doncs, a breu temps es farà segurament alguna activitat amb aquest llibre perquè tots els veïns doncs, puguin ten tenir l'oportunitat de de poder llegir-lo i de saber quines són les 35 receptes aquestes que donen la volta a tot el món. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una nova pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara! Música Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs arribat a aquest punt el que toca és entrar dins el que és la nostra àrea de servei i avui doncs, continuem, com cada dimarts, parlant de seguretat als nostres barris. I tenim amb nosaltres doncs, el mosso Nacho Iglesias, que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, i avui ens ha portat un tema força interessant perquè aquella gent doncs, que tingui pensat aquest, aquests mesos, de, aquests dies de Nadal, doncs, sortir a fora, doncs, tinguin la possibilitat de salvaguardar el que són el, seus, el seu pàrquing, el seu garatge o les seves cases aïllades. Oi, és així, oi, Nacho? Hola, bon dia. Sí. Molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que... Doncs si us sembla comencem a uns consells de seguretat per a les comunitats de veïns. Uh -huh. uh, eh, no hem d'obrir mai la porta a persones desconegudes ni a persones que no ens donin confiança. Si aquestes persones són treballadores del gas, ascensor, etc., sempre hem de demanar la seva identificació i fins i tot podem trucar nosaltres mateixos a l'empresa per assegurar-nos que tot és correcte. Uh -huh. Sempre esperarem a que la porta del garatge quedi ben tancada abans de marxar del pàrquing per impedir que ningú pugui accedir a l'interior on són els cotxes, o fins i tot a la porteria. Si tenim obres, assegurar-nos que tot és ben tancat, ja que moltes vegades hi ha escales, bastides, etc. I si veiem algú voltant per les rodalies de casa nostra, mirant a l'interior, controlant, truquem ràpidament a la policia per tal de poder identificar aquesta persona i saber què és el que està fent per la zona. Uh -huh. eh, perquè potser ja s'ha dedicat a fer algun robatori, tenim una descripció i aquesta persona coincideix amb la, la descripció que estàvem buscant nosaltres. Uh -huh. Per tant, eh, aneu en compte aquests dies si sortiu perquè doncs, probablement algun veí tingui la possibilitat de poder mm, dir-vos alguna cosa sobre aquelles persones doncs, que mm, pot ser la primera vegada que el veuen no? al barri. Clar, i eh, sobretot en aquestes dates que la gent acostuma a portar molts calés a sobre per fer les compres nadalenques, Clar. o els comerciants que fan moltes vegades ingressos durant el dia, o que arriba la paga doble, això qui la tingui sí, i, qui la tingui, i, que la, i que van a treure-la tota, la porten cap a casa i podem patir eh, algun, algun robatori si no tanquem per exemple bé la, la porta d'accés a la nostra porteria uh -huh. Per tant, eh, també és important tenir eh, l'alarma posada a casa, no? Home, si tenim possibilitats de tenir l'alarma, totes les mesures de seguretat que tinguem són bones. Uh -huh. El lladre sempre anirà al més senzill -huh. O sigui que quantes més coses, reïsses, portes blindades, alarma, etc, millor. Molt bé. Doncs respecte als aparca aparcaments i garatges, les diferents maneres d'accedir doncs, poden ser igual que, l'escala d'una casa. Sí? Fos a les entrades, que normalment són portes, llavors posaran els mateixos medis per impedir l'entrada com si fos un domicili particular. Guies antipalanca, pany antiperforant... El que abans hem comentat és molt important esperar que la porta del garatge es tanqui completament per tal d'evitar que alguna persona no desitjada entre a l'interior. Si es perden o s'han sortit les claus d'algun veí, és interessant que tothom ho sàpiga per tal de canviar el pany i el codi del comandament a distància i controlar el màxim possible la gent que entra i surt. Per tant, estaria bé que si tenim algun veí, eh, si nosaltres sortim fora, que aquell veí sàpiga el nostre número de telèfon per poder-nos localitzar en el Correcte. cas que passés alguna cosa. No? Tant a casa com al pàrquing. Mm. O si Exacte. tenim una casa de segona residència també. Uh mm-hmm. -huh. Sempre que hi hagi algú que, de confiança que ens pugui avisar en cas d'algun ensurt. Exacte, sí, sí. Uns quants consells pràctics sobre el pàrquing. S'han de controlar periòdicament portes i panys, instal·lar videovigilància, identificar el pàrquing com si fos vigilat, mitjançant un rètol d'empresa de seguretat. Una qüestió pràctica molt efectiva és la il·luminació. Hem d'evitar els racons oscurs, eh, tot ha d'estar perfectament il·luminat per tal d'evitar amagatalls entre les ombres i darrere de vehicles, columnes, etc. A les persones alienes al pàrquing i que no puguin forçar els vehicles ni fer cap mal a les persones. Això és important, perquè no sol donar els casos, perquè les, la gent que entra a robar els pàrquings només va pels cotxes, mm. però vaja, que si ens enxampen en aquell moment allà al mig, doncs eh, podria ser perillós. Doncs mm -hmm. Uh, exposarem uns hàbits que estaria bé fer servir. Hem d'intentar saber qui és el propietari de cada vehicle, de cada plaça d'aparcament que s'ocupa, i si la plaça del pàrquing està llogada estaré bé informar-nos de qui és el llogater i fin, fins quan la té llogada, ja que es donen casos que al finalitzar el contracte marxen sense tornar les claus de l'entrada ni el comandament a distància. Aquesta situació pot provocar que l'antic llogater tingui accés al pàrquing una vegada s'acabi el seu lloguer. Seria necessari, doncs, canviar el pany i el codi del comandament a distància. Uh -huh. Uh mm-hmm. -huh. I, bueno, ja per finalitzar, respecte a les cases aïllades, en aquestes cases, a més dels sistemes de seguretat abans esmentats amb el pisos, com portes blindades, és gairebé obligat per a la nostra tranquil·litat posar una alarma, instal·lar reixes a finestres i portes que donin a l'exterior, sobretot a la planta baixa. A més dels tancaments convencionals, punxarem una d'addicional tipus cadeneta, que pugui, que pugui bloquejar des de l'interior. Connectarem temporitzador, temporitzadors perdó, com quan ens assabentem uns dies de domicili. Posarem murs i, i tanques altes, cadenes, així impedirem que si algú vol accedir ho, no ho faci fàcilment, ja que haurà de carregar amb totes les eines fins a casa. D'acord. Doncs ja ho saben, els nostres veïns que vulguin doncs, aquests dies sortir de casa, anar a fora a, doncs, a passar aquests dies de Nadal, doncs algunes de les advertències que cal tenir en compte a l'hora de poder doncs, marxar tran més tranquils. No? Molt bé. D'acord, doncs nosaltres des d'aquí desitjar a l'oficina de relació amb la comunitat eh, d'aquí dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu que passeu un bon Nadal, una bona entrada d'any. Moltes gràcies igualment. I això, doncs, ens retrobem després d'aquestes festes per continuar aconsellant als veïns algunes, algunes de les... Mm, bé, Segur, Mesures de seguretat. Consells de seguretat, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs aquí serem. D'acord. Si ens doncs... ho demaneu. Això, sí. <laughs> molt bé, doncs també records a, a la Olga. Gràcies. Uh, nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Triste és l'ocel, de trist és la terra, sui triste fins al fons del cor. En torn de jut tot és felero, perquè és tot triste com a cor.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i ara mateix doncs, ens anem cap a la Sagrera perquè allà tenim el nostre amic José Barbero, que és president de, de l'Associació de Veïns de la Sagrera i que, amb el qual doncs, volem fer-li algunes preguntes per saber doncs, com ha anat aquest any 2012 perquè ja han, han passat moltes coses a la Sagrera en aquest 2012, coses importants a tenir en compte i també coses doncs, que no són mm, grans informacions però sí que tenen la seva vàlua com per exemple eh, doncs, aquesta celebració del 30è aniversari del Centre Cívic de la Barraca oi? Tenim a l'altra banda de telefònic en José Barbero, molt bon dia Hola, bon dia Doncs mm, per, en primer per començar què et sembla aquesta celebració que s'ha fet del 30 aniversari del Centre Cívic? Bueno, pues en principi ha estat molt bé. Bueno, de tot, de, dintre de tot això, com que havia un conjunt d'actes que eren eh, tal com el dictat de la Sagrera, perquè Drac i Diables també feien els 30 anys, el centre cívic que feia els 30 anys, pues ha sigut una commemoració una mica multitudinària, ha hagut una participació bastant extensa uh ah. -huh. i estem contents perquè bueno, les, totes les eh, entitats s'han al costat i han fet suport d'aquests actes de commemoració. Uh -huh. També hi ha una notícia important que cal destacar, que és aquesta nova troballa de restes arqueològiques que s'ha fet a les obres de l'AVE, no? Bé, això és lo, una de les coses importants que ha hagut al barri, sí. és que a, a l'hipogeu neolític que s'han trobat més de 300 cossos eh, més 5.000 ossos sueltos i això ha sigut una gran troballa perquè canvia tota la història i la, com, i la percepció que teníem del que és el Pla de Barcelona. Mm. Això situa la Sagrera en un lloc mm, històric molt més antic de tot el que pensàvem que havia sigut de les 30 passes al voltant de les esglésies i tot això. Mm. Perquè oh. un cimentiri, de tot sabem, que sempre ha estat considerat un lloc sagrat mm. i a lo qual si hi ha un cimentiri de fa 5.000 anys, pues vol dir que la Sagrera ja era un lloc sagrat de fa 5.000 anys. Uh -huh. eh, també s'ha trobat lo de la vila romana, que s'han anat eh, excavant i s'han tret més coses. Mm. O sigui, eh, sí, en aquest moment, en aquest context històric de lo que s'ha anat trobant, ha sigut un gran any per la Sagrera. Uh -huh. També, bueno, pues, eh, per dir que la Sagrera s'ha situat aquest any en una posició dintre de Barcelona molt bé, -huh. ha ah. sigut un any prolífic perquè també van celebrar l'assemblea de la FAP al març d'aquest -huh. Ah. any, la van sí. celebrar aquí a la Barraca, mm i també ha sigut un aconteixement que ens ha costat i ens ha donat a conèixer a totes les altres associacions de veïns de la Federació de la FAP, vaja. Uh -huh. El que també hem, hem de dir és que hi ha hagut, degut a la crisi i a les obres de la línia 9, doncs hi ha hagut el tancament d'alguns comerç, comerços, no?, a la Sagrera. Sí, evidentment, no totes flors i violes que diem, -huh. Mm. sinó que, malauradament, la crisi i les obres, les obres eh, s'han de patir, els, quan acabin els veïns ens beneficiarem i la ciutat sobretot perquè hi ha obres com la de l'AVE que no és un equipament de ciutat, o sigui, perdó, de barri, sinó de ciutat o d'estat, vull dir. Uh -huh. Però bueno, l'any de patir, eh, s'ha de situar aquí, esperem que després aporti algun valor afegit el tenir l'estació i tenir la línia 9 i tenir totes aquestes obres que ara estan engegades, uh -huh. però malauradament pues, doncs, hi ha hagut comerços que entre les obres i la crisi no han pogut resistir i han tancat. Esperem que després puguin, amb una bona dinamització comercial, revifar i crear una altra vegada el comerç al barri. Uh mhm. -huh. També hem de dir que han començat a instal·lar-se les vies de l'alta velocitat a la zona de la Sagrera. Sí, sí, sí, les vies continuen... bueno, a la Sagrera ja dic que dintre d'un any de crisi estem tenint sort, malauradament, això dels comerç, perquè altres parts de la ciutat s'han pues, aturat obres, s'han de moltes que havien començat i molts projectes estan quedant en l'aire o en no res fins que no sortim de la crisi i no s'accelerat, per sort, totes les obres que estaven con... i tots els projectes que estaven en marxa continuen. Uh -huh. Això vol dir que, bueno, dintre d'un any com aquest, que no es pot fer gaire bé molt, pues, uh ah. -huh. bueno, si a la Sagrera continua, eh, és una gran sort. Que s'acabi la línia 9, perdó, la línia 9 no, l'estació de la línia 9, perquè la línia sí. 9 tots sabem que està aturada en el tram central i que no té dia. Uh -huh. Vull dir, no sabem quan començarà. Espero que les administracions se'n donin, que és la via nou, eh, és la que donarà servei a tota la part alta part de la ciutat, que sí que ah. té el ferrocarril de la Generalitat, però no té metro, en la qual seria bo que per 1.200 metres, que és el que quedarà quan acabin, el tram aquest de 800 metres que enllaçarà a Maria Cristina perquè es pugui arribar des de Maria Cristina a l'aeroport, eh, si quedaven 2.000 metres, ara quedaran 1.200, i per 1.200 aquesta infraestructura s'haurien de donar que se li ha de donar una prioritat que avui per avui eh, ni l'Ajuntament ni la Generalitat no ho veuen. Uh ah. -huh. Perquè si no, pues, bueno, penso que en lloc de fer altres coses, de lo poc que es pugui fer, seria donar-li una prioritat que aquesta línia o aquest projecte mereix. Uh -huh. També hem de destacar que eh, una de les entitats emblemàtiques de, de la Sagrera, com és el, com és el centre del Pont del Dragó. Aquest any han realitzat el seu 25è aniversari i hem de dir que el centre del Pont del Dragó és per alumnes discapacitats. No? Sí, sí, a més, com que ara, el, una vegada han inaugurat casernes d'allà de, de Torres i Valles, sí. eh, inaugurat el centre de salut, a la mm. qual l'escola Pont del Dragó mm, farà una ampliació de més sales i, bueno, com que és un servei que dona, a, tu ho has dit, a, a persones amb necessitats especials, pues, uh mm. -huh. esperem que aquest projecte continuï i, més a més, que ampliï. Uh mm-hmm. -huh. eh, estem contents d'això. Bueno, també hem de dir, dintre de les bones coses que li ha passat a la Sagrera aquest any, sí. eh, sabeu que ens han donat a l'associació pels seus 40 anys, juntament sí. amb la de Sant Andreu de Palomar, la mm-hmm. medalla d'honor de la ciutat de Barcelona. Ah, Això vol dir situar la Sagrera pues, en un lloc que li correspon que la conegui l'Ajuntament i per nosaltres com a associació o com junta de l'associació això ens ha donat també un, un enfortiment de l'associació perquè una de les coses que teníem, mm, reclamàvem i teníem signades amb el govern anterior era la trentena d'equipaments que ens manquen. Uh -huh. eh, en el llibre que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, el govern actual, eh, sí. posa que una de les fites més grans aconseguides de l'associació és el reconeixement d'aquesta trentena, en la qual se comprometen a que no eh, en la mesura que voldríem, o sigui, més ràpid i aviat, però bueno, de mica en mica, si anem fent, pues ja estarà bé. Uh -huh. De fet, ara tenim tres projectes, eh, dos de los quals són dintre d'aquest pla d'equipaments que teníem, com és eh, l'equipament del poliesportiu del carrer Honduras, que està en l'avantprojecte, projecte -huh. i la torreta de Berenguer de Palou, que serà el futur casal de barri i seu de l'associació de veïns. Uh -huh. Són dos projectes que estan tirant en marxa dintre del pla d'equipaments. bueno, pues, a veure, ens agradaria, evidentment, ens agradaria que es fessin molt més i que poguéssim dir que les coses van més ràpides, però entenem també que en un any com aquest de crisi i que quasi bé s'atura tot, pues que aquí continuen aquests projectes pues ja està bé. Uh -huh. També hem de destacar que s'ha obert el nou pont del treball digne. El meu? El nou pont del treball digne, doncs els veïns estan expectants per la seva obertura, no? Bé, eh, nosaltres no volem dir el nou pont del treball digne. Penseu que això és forma uh -huh. part de la coberta, és a dir, no s'ha de cobrir tota aquella zona, en la qual això seran carrers oberts i que enllaçaran el barri de la Berneda Alta amb el barri de la Sagrera, que era una reclamació històrica de la Sagrera de no tenir aquest fossar que sempre ens estava dividint i que fins i tot de vegades, abans de que estigués el pont de Calatrava, uh -huh. era molt difícil eh, la comunicació amb els veïns de uh -huh. Sant Martí. A lo qual nosaltres no volem dir el nou pont de Calatrava, sabem que han fet d'estructura de pont perquè no podien fer tota la coberta, perquè un dels motius era perquè precisament el pont del treball digne eh, els pilars estaven a on havien de fer obra, o sigui, no, no es podia mm, ja fer tota la llosa aquesta, però continuo dient, és una part de la llosa, això no és un pont. Uh -huh. La gent, clar, com que lo veuen així, estan dient el nou pont del treball. No, el, el pont del treball ha desaparegut, malauradament, perquè uh -huh. els pilars estaven per on havia de passar la via i on s'havia de fer l'estació. Uh -huh. eh, ens hauria agradat, pues, per la història que té així, haver-ho pogut mantindre, uh i conservar. Però bueno, no ha sigut possible, però ja no hi ha pont del treball, ni nou ni vell. És una part de la llosa que dona el servei de comunicació que actualment necessitem per comunicar-nos a Sant Martí i la Verneda, però no és pont. Eh? Uh -huh. Encara que la seva estructura actual ho sembli. El que també s'ha parlat molt és del trasllat de la biblioteca Garcilaso, no? que van haver-hi fins i tot bueno, signatures... Sí, com això també. Eh, o sigui, dintre de coses que hem tingut bones, pues aquesta és una de les que no ens ha agradat tant. Uh -huh. El tancament de la biblioteca Garcilaso, que ara feia 10 anys que la teníem, uh -huh. gràcies a una lluita descomunal per part de l'Associació de veïns i les entitats, eh, s'ha tancat. El eh, que volen, la justificació que donen és que, clar, en una biblioteca de 750 metres quadrats no es pot donar el servei que donen les que tenen 2.000 i pico metres quadrats en la biblioteca Marina Clotet. Uh de la Sagrera. Bé, eh, ho podem entendre, però el que sí que hem fet pressió és perquè no es quedi convertit allò, les dues plantes aquestes, els 750 metres, en sales d'estudi, que era el primer que es proposava. Sala d'estudi per a oposicions i per a època d'exàmens. Uh -huh. La Sagrera no té espais com per dedicar... Cada vegada hi ha menys oposicions, perquè cada vegada eh, són menys funcionaris que, que agafen, uh -huh. i en la qual eh, si és només per sales d'estudi, estan les sales de la pròpia biblioteca Marina Clotet, mm. en la qual mm, no volíem que això quedés només com això. De fet, li hem donat un mm, recolzament al districte perquè s'ha fet una proposta que sigui el centre de... En el, dintre del centre de Garcilaso, punt juvenil, uh -huh. es farà un projecte que es diu la, per la formació integral dels joves i adolescents del segle XXI. Uh -huh. Això és un projecte que estava molt aturat, perdó, estava molt aturat, però fa un mes estava aturat i ara, hi vam tenir un consell i sembla que comença i que comença bé. O sigui, mm, no tot lo bé, ni lo ràpid. Bueno, torno a dir, en les èpoques de crisi, si en les èpoques bones de bonança no són capaços de que les coses vagin ràpides, oh. imagineu-vos ara que les coses no estan com per anar tan ràpid. Però bueno, eh, s'han posat els primers criteris, s'han posat els primers calés i el pressupost, i crec que serà un gran projecte que, dintre de que perdem la biblioteca, pues, tindrem un projecte que serà referent de tota la ciutat de Barcelona. I ja per acabar, mm, al final aconseguirem la pacificació de la Meridiana en aquest mandat o com ho veieu? Mm, m'agradaria aconseguir-ho. No és en aquest mandat, sinó és que el previst eh, seria, per mi seria ideal en aquest mandat, de fet l'ho hem posat en el PAM de la ciutat, no crec que sigui en aquest mandat, eh, de debò que m'equivoqués, però és mm. que el que estic veient és que, segons les declaracions del nostre alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, no mm. és que no serà ni ara, però ni després en el següent. No és una prioritat per al govern actual, encara que nosaltres continuem a posar-nos i continuarem dient que ha de ser i ja perquè no volem tornar a estar com fa dos anys quan va morir el noi aquest de 12 anys. Sí. Uh -huh. vale? Mm. Nosaltres, de debò que fos en aquest mandat, i si no pot ser dintre d'aquest, pues, si és a principi del vinent, el que sí que estem lluitant perquè la pacificació i la reurbanització de la Meridiana sigui el abans possible i sigui un fet mm-hmm. ja. Uh -huh. Eh? Doncs... De tota manera, torno a dir, no es veu com molt prioritari d'entrada, perquè uh mm-hmm. -huh. estan parlant de fer altres coses i de fer alguns invents que no seran la solució dintre de mm-hmm. la pròpia Meridiana, i per nosaltres tot el que sigui despesa a la meridiana, si no és la remodelació integral que necessita i la pacificació, eh, és malbaratar els diners. -huh. Mm. Doncs si vols destacar alguna altra cosa més del que ha passat aquest any a la Sagrera... No, bueno, pues dir això ja està. Eh, ha sigut un any de molta feina i hem aconseguit coses, altres no tant, mm -huh. Bueno, però de tota manera amb, amb, eh, la tancament, amb el tancament de la biblioteca de Garcilaso pues, també estem demanant eh, que la biblioteca de la Sagrera Maria Clotet tingui un horari més ampli als matins, uh -huh. perquè els usuaris el necessiten i som més usuaris, ha incrementat moltíssim el número d'usuaris d'aquesta biblioteca. Uh -huh. I de cara al 2013, què, què espereu aconseguir per la Sagrera? Bueno, esperem que si en aquest any... Ah, perdó, m'he deixat també que, se, que ja està el projecte de la reurbanització de la plaça de l'Assemblea la, de, de Catalunya, uh-huh. que també és important perquè aquesta plaça, des de que es va construir, sí. al voltant dels 82, uh-huh. eh, sempre ha estat un malentès perquè la plaça no ha estat eh, còmoda pels veïns se va fer una remodelació i tampoc no ha estat eh, la remodelació que que necessitava aquesta plaça perquè tampoc no és còmoda. Esperem que aquesta mm, sigui la definitiva de la seva construcció i pel 2013 pues, continuar a treballar amb el pla d'equipaments. Uh mhm. -huh. Si ara tindrem dos dels que havien demanat així amb força, a veure si l'any 2013 en lloc de dos podem comptar amb quatre o sis. Eh, ja dic que clar, eh, també entenem que mentre estigui la crisi pues, la prioritat serà sortir d'ella, que hi ha famílies que malauradament ho estan passant molt malament sí. i clar, cada vegada són més. Eh? Uh -huh. D'acord. Bueno, doncs... dintre d'això, perdona, també dintre d'això, en la Sagrera es mou, pues, ha aconseguit conscienciar molt a la gent i hi ha una gran participació en el que és les, mm, les recollides d'aliments, mm. el banc del temps, -huh. o sigui, pues, convidar a tothom que estigui escoltant sí. que eh, nosaltres podem fer alguna cosa per poder pal·liar també una mica la crisi. Uh -huh. Ens hem de posar a disposició de la societat perquè així a veure si aconseguim alguna cosa més. Doncs això, esperem que la crisi aquest 2013 doncs, es vagi minvant i que aconseguim doncs, que la gent doncs, aconsegueixi treball no? per, per els seus i per la seva família. Molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, José Barbero, president de la Sagrera, i en un altre moment doncs, ja connectarem una altra vegada. Això sí, de desitjar-vos des d'aquí doncs, un bon Nadal i una bona entrada d'any. Molt bé, moltes gràcies i igualment a l'equip de la ràdio. Molt bé. I per tothom que l'escolti. Vinga, gràcies. Bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui anem ja directament al que és la nostra habitual agenda perquè precisament ens queden ara mateix uns 3 minuts de programa, per tant anem a conèixer algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies. Molt bé, doncs ja que som a la nostra agenda, parlem, ens acostem una altra vegada cap a la Sagrera i parlem del Centre Garcilaso, que us ofereix aquest dimecres la seva festa de Nadal. Exacte. Eh, demà, dia 19 de desembre, dimecres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, el Centre Garcilaso us oferirà la seva tradicional festa de Nadal, conjuntament amb la presentació dels esports realitzats durant la tardor solidària. Vine a la festa amb xocolatada, balls, mostra dels clubs, Podràs veure també la presentació dels espots presentats al concurs de vídeos de la tarda solidària i l'entrega de premis. Molt bé, i ara doncs, eh, venim una mica més cap aquí, ens acostem a Sant Andreu, parlem d'una una ballarina, es diu Lali Aiguadé, que aterra a l'escenari de l'Espai Dansat amb dues peces. Lali Aiguadé és una ballarina de projecció internacional, membre del Gran Can, incansable creadora. Lali Aiguadé estrena finalment Little Me, a l'escenari de l'Espai d'en Sant Joan en contra durant els dies 20, 21 i 22 de desembre a les 9 de la nit. A més, el 20 de desembre, abans de l'estrena, celebrarà l'entrega dels Premis d'Ensecat 2012 i després l'estrena dels 25 anys de l'APDC. Doncs atenció perquè a les 8 del vespre del dia 20 de desembre, és a dir, d'aquest mateix dijous, una hora abans de l'estrena de Little Me i Encontre, es farà entrega dels Premis Dansa Cat 2012, organitzats per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i hem de dir que els guanyadors, que es decidiran per votació popular a través de www.dansacat.org fins al 16 de desembre, rebran una quantitat de 1.000 euros i una escultura de l'escola Tras. El mateix dia 20 de desembre, després de l'espectacle de la Lali Aiguader, que és a les 9, doncs es commemoraran els 25 anys de la PDC amb un aperitiu i una festa al hall del teatre. Doncs explica'ns, eh, Susana, el timing per aquest dijous... Exacte, mira, el timing pel dijous 20 de desembre. A les 8 del vespre entregui del pre dels Premis d'Ensecat 2012. Una hora després, a les 9 de la nit, a estrenar Little Me i En Contra. I a les 10 de la nit ja, festa dels 25 anys de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. També comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix aquests dies l'exposició d'Anna Maria Arcos Paredes. Aquests dies hi ha una exposició al Centre Cultural Can Fabra a càrrec d'Anna Maria Arcos Paredes, sòcia de l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Susana Ávila i Carlos Gasull per acompanyar-nos en aquesta tarda de de dimarts. Dimarts. Ah, exacte. Som a dimarts. Sí, senyor. Doncs ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.